Duela bi urte arte, enplegurako prima eskuratzen altzen irabazien gaineko zergen agiria bete ondutik, geroztik kafaren bidez pasatu behar da aktivitate primaren hunkitzeko. Departamendu mailan mila bosteun galde bildu dituzte aste untan beriana, Chantal Remy, departamenduko kafeko zuzendaria. Je compte cette première semaine du, du début de l'année, on a 800 euh, demandes de plus, on va dire à, à la moyenne habituelle que nous avions en 2018 eginduela, primaren hilabete heina goratu baitu Les seuils de revenus ont été augmentés à la hausse pour bénéficier de cette prestation. Donc, euh, comme on est passé en seuil maximum de 0,8 SMIC à 1 SMIC, on a forcément plus de demandeurs. Karkulatzeko tenorian, kafak kondutan hartzen du ere etxeko irabazi orokorrak nola diren, Chantal Rémy. On va regarder aussi quels sont les revenus de l'ensemble du foyer. Si effectivement dans le foyer, une autre personne a des revenus d'activité et a des revenus d'activité euh, supérieurs, le montant de la prime d'activité euh, peut être plus faible, ne sera pas le montant maximum. Jada aktivitate prima zuten entzat, aldaketarik ez, aldiz orai arte ez bazinuten gozatzen ahal, kaferat joanez edo kaf.fr joz ikus dezakezue prima hori unki dezakizuenez interneten.